Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio i večeras i poživio da nastavimo ako boda govoriti o njemu, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim lijepim imenima i njihovim značenjima. Prošli put smo, draga braća, govorilo o dva velika, dva velika Allahova tebareke ta'ala imena, a to je El Ilah i Allah. Večeras ako boda ćemo govoriti o isto tako jednom imenu koje je jako značajno i važno, a to je Rab, koji je znači, u prijevodu značenja svima vama poznato da se odnosi da je to gospodar, gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, večeras ako da kada shvatite i kada razumijete značenje Rabba i u jezičkom, zatim u značenju kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala i kakvi su plodovi, spoznaje tog velikog Allahu te bareke imena, bit će vam jasan prvi ajet sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala otpočeo svoju plementu knjigu, a to je Alhamdulillahi Rabbil alamin Znači večeras ako bude, posle predavanja će vam biti apsolutno znači jasno značenje ovog prvog kuranskog ajeta sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala otvorio svoju plementu knjigu, a to je da ste već uzeli značenje Allah da je izvedeno od Eli Ilah. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da je on Rab, a posle toga da je Rabbul Alemin, što će vam biti jasno, kome pripada uluhijet, kome pripada rububijet i kome pripadaju lijepa, odnosno najljepša Allahova te ta'ala, imena. imena. Zatim, isti taj ajet je dokaz za sve tri vrste tevhida. I za uluhijet, i rububijet, i Allahova, znači Esma'u, Lahi, husna, Allahova lijepa, lijepa imena. Šta su kazali arapski jezičari za riječ rab? Šta ona znači u jeziku? Znači ona u jeziku znači i ima značenje da se nešto popravi. Nešto što je pokvarno da se znači osposobi da se popravi. Ili znači ima značenje vlasnika. Vlasnik nečega i zato mi onaj, puno puta možemo da čujemo rabodar vlasnik kuće. Može se kazati gospodar kuće. Znači u tom znači vlasnik, vlasnik kuće. Zatim, jedan jezičara ukazuje, koji je Džauheri, rahimahullah, da rabani je isto tako značenja Rab. Šta znači rabani Mi puno puta čujemo da se opisuje određeni alim učenjak da je to alimu rabbani. Kada saznamo značenje rab u jeziku, značemo znači zašto se taj alim naziva da je on rabbani. Zašto nije Solemar da su oni rabbani i oni znači? Zašto? Zašto se uvijek istakne određeni alim da je poznat po tome? I zato kada danas govore o velikim učenjacima, kažu na primjer za Šebnu Baza, Rahimehullah, da je bio alim rabbani da je bio Šehu Semin Alim rabani zatim onaj, svi drugi učenjaci koji su istaknuti bili u svojoj davi, u svom pozivanju, u svom znanju da su oni bili, znači, Alim Rabbani. Allah te barek u svojoj knjizi kaže وَلَكِنْ كُونُوا bima بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Kaže, ali vi, Allah te barek kaže, budite Rabbani, učeni i pobožni što znači rabani znači onaj koji je učen i koji je pobožan, zbog toga što vi, znači, učite knjigu i što istu tu knjigu, odnosno toj knjizi druge podučavate. Znači, Alim rabani znači čovjek koji je učen, učen i koji je pobožan, a zatim zna kako na druge znači prenijeti, kako druge odgojiti. Jer jedno značenje u znači jeziku jeste e, e, odgoj, Znači terbija, da ima značenje terbije, odgoja. I ovdje sada znamo zašto Alim je on je učen i pobožan, znači šarijanskim znanjem je, okićen, a u isto vrijeme zna kako druge podučiti. Kako drugima znači prenijeti. Kako i odgojiti znači što se zove znači postepenost u pozivanju, postepenost u znači podučavanju, dok ta određena osoba ne oskoči na onaj nivo koji je željen, znači kod alima koji, koji podučava. Tako da vidimo znači da ima u jeziku učenog pobožnog, onaj koji se pridržava propisa Allahove bare Kretala vjere, isto tako znači ima značenje odgojnog karaktera koji zna kako druge, kako druge odgojiti. <clears throat> Zatim, Rebeptul kaume u arapskom se kaže što ima značenje e, bio sam iznad ljudi, znači folk, da si iznad nečega, ima isto tako značenje rab u arapskom, u jeziku. Tako da vidimo da su tri poznata značenja, a to je da je vlasnik nečega, kao što smo kazali vlasnik kuće, rabu da Zatim da je to gospodar kao što je u riječima Jusufa alaihi I I ovome ćemo govoriti tako gdje kaže Ja sahibe je emma ahadukuma fe jesqi hamra Kada se obratio znači, prijatelju koji je bio sa njim u zatvoru i kazao što se tiče tebe ti ćeš pojiti svoga gospodara vinom. Odnosno ti ćeš točiti gospodaru vino koje će on piti. I ovdje Allah kaže fejeske i rabbehu. I on će, znači, ovo su riječi i on će točiti vino svome gospodaru. Što ima značenje u jeziku, da je to tvoj vlasnik, gospodar kojim se ti pokoravaš, odnosno čije naredbe izvršavaš u smislu, znači predpostavljeni, pa mu ti znači pokoran u tome kao što je ovdje znači slučaj sa onaj namjesnikom Misra. Zatim treće značenje da je to popravljanje i odgoja nekoga ili nečega i Imam Kurtu bi dodaje četvrto značenje, a to je rab onaj koji se obožava. Znači onaj koji se obožava. Pored ova tri značenja koja se mogu znači prenijeti na ljude, na mase, na zajednicu, četvrto značenje pripada samo Allahu bare Kevetala, a to je da je rab onaj koji, koji se obožava. Koliko se puta spominje ovo plemenito te bareke ime u Kur'anu? <clears throat> Učenjaci kažu da se spominje na 151 mjestu kada se e, odnosi u jedini. znači na 151 mjestu se spominje, u Kur'anu. Primjer toga smo naveli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Znači prvi ajet u suri Fatihi, zatim kada je Allah te bareke kazao Ibrahimu iz qala lehu rabbuhu eslim qala eslemtu li rabbil alemin. Kada mu je kazao njegov gospodar budi pokoran, on kaže pokoravam se i predan sam kome rabbul alemin. Znači oslovio je gospodara Tebare Kvetala da je rabbul alemin gospodar, gospodar svih svjetova. Zatim poznat ajet je Allah Tebare Kvetala kaže Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alemin. Reci svi moji obredi, moj namaz, moj život, moja smrt, kome pripadaju? Pripadaju Rabbu, gospodaru svjetova. I treba znači da se obrati pažnja kada Allah Tebare koja tala opisuje ili propisuje neke propse, govori o propisima koja su to imena koja koristi u tim trenucima. I vidimo znači ovdje kada opisuje koristi sva Rabbul Alemin. Znači da pripada tvoj život, tvoj namaz, tvoja smrt samo Allahu te bare gospodaru svjetova. Znači, kompletan tvoj život, cjelokupan treba da bude radi Allaha i u službi, znači, njegove te bareke uzvišene, uzvišene vjere. Imam Taberi Rahimehullah kada je govorio o značenju ovoga imena kada se odnosi na Allaha spomenuo znači ove tri prve stvari koje su mi naveli u jezičkom značenju da ima znači znači vlasnika vlasnik nečega, zatim gospodar kojim se pokorava, onaj koji popravlja ili odgaja nekoga i nešto, pa kaže naš gospodar, Đerle Đelaluhu, znači poslije ovih navedenih stvari je gospodar kojem ništa nije slično u njegovoj vlasti. Ovdje dolazi do izražaja znači značenje rububijeta, koje mi stalno slušamo, znači šta je rububijet? Znači izdvajanje Allaha Tebare Kvetala u njegovoj jednoći u znači, gospodarstvu i upravljanju svim znači, stvarima u stvaranju odredbi i sprovođenju toga. Znači ovdje kaže znači, da ima značenje kojem ništa nije slično u njegovoj vlasti. Apsolutni znači vlasnik koji upravlja svim znači stvorenim. Zatim kaže on je taj koji popravlja stanje svojih stvorenja. Kako? Kaže obasipajući im sa milošću neizmjerno. Koliko danas mi osjećamo u našim znači, životima koliko puta Allah te barek popravi naše stanje. Izgubiš neku blagodat Allah Žešan ti gdje se ne nadaš. Znači, s te strane Allah te barek popravlja naša, stanja. Vidjet ćemo znači, šta znači posebna pažnja i posebna vrsta odgoja koja Allah te koja tala pruža kome svojim evlijama koje ćemo navesti kada budemo govorili o plodovima imana i ovog velikog imena. Zatim kaže, on je taj koji posjeduje stvaranje i upravljanje. Iz ovog, znači, njegovog govora vidimo da je Allah te bareke taj kojem pripada u istinu taj potpuni rububijet. Gospodarstvo, upravljanje, znači u svemu tome, jer on određuje i upravlja tim. Allah Žešan koji je stvoritelj svega toga zna kako će sa tim svim stvarima upravljati. Zatim Ibn Kesir kaže da riječ rab označava onoga koji posjeduje i može da raspolaže tim što posjeduje. To je pravi rob, gospodar. I kaže ne upotrebljava se sa određenim članom po pitanju stvorenja. Znači ne može se kazati za stvorenja da se nazovu rab Može samo doći u genitivnoj vezi kao što smo kazali, znači na početku rab budar, vlasnik kuće, gospodar kuće, ni u kom slučaju znači, ne može se za stvorenje osloviti, niti se nazvati sa ovim Allahovim Tebare Kvetala uzvišen imenom er Rab. A na kraju ćemo vidjeti hadis poslanika sallahu i vaseleme kada zabranjuje da neko nazove znači svog vlasnika, znači rob, da nazove vlasnika rabbi. Došla je zabrana, mi ćemo pojasniti na kraju ako Zatim Abdurrahmane Sadi rahimahullah, jedan od šehova, šeha ibn Sejmina rahimahullah, je kazao Rab je onaj koji odgaja sva svoja stvorenja, vodi brigu o njima. Određujući svima njima različite blagodati. Ovo je jedna od najljepših znači, definicija po pitanju kada se odnosi na Allaha Tebare Kvetala. Kaže, posebno se izdvaja iz svega toga odgoj i popravljanje njihovih duša i njihovih srca. To jest moralni osobina. Pogledajte, znači, na što ukazuje. Kaj to je razlog što se ovo Allahovo te letala ime često i mnogo puta spominje u njihovim domama jer oni upravo ovu vrstu popravljanja traže od njega. Znači da popravi tvoje stanje, tvoj hal, tvoje srce, tvoj karakter, tvoj znači odnos naspram drugi, naspram roditelja, naspram familije, komšija, prijatelja i znači naspram braća. To je ono što je najplemenitije da se nađe potrebe poslije znači svjedočenja i prihvatanja Allaha te bareke kao gospodara i njegova poslanika Muhameda ali islam kao poslanika. <clears throat> Šta su tragovi spoznaje ovog veličanstvenog velikog imena? Prvi trag, znači ono što kada si saznao i kada si spoznao značenje u jeziku i značenje znači kada se odnosi na Allaha te bareke vetala jeste da je on rab istinski gospodar svih stvorenja. To je prva spoznaja da je on rab gospodar svih, znači svih stvorenja i svega stvorenog. Jer Allah te bareke ve prošli put smo govorili kaže inni anallahu rabbul alamin. Zaista sam ja Allah rab gospodar svih svjetova. Allah kome pripada apsolutni uluhijet, obožavanje istinski se on obožava, istinski se, znači njemu robuje, njemu se pokorava, ali on je Rabbul Alemin koji je stvoritelj svega i on je taj koji upravlja sa svim stvorenim. To je prva spoznaja. I prva naredba u Kur'anu je došla za sve one koji su spoznali ovo Allahovo te barek ve tara ime, Allah on kaže: "Wa rabbukum Ja sam vaš gospodar, meni meni znači robujte ili mene obožavajte ili kaže ja ejuhan nasu ubudu rabbekum. I ovo je suri Bekare znači. Prvi ili prva naredba, ovo ljudi, Allah te bareke tada se obraća svim ljudima, Znači, ja sam vaš gospodar i samo mene, samo mene obožavajte, meni robujte, meni ibadete, meni ibadete činite. Znači, prva spoznaja da Allah Đelešan je tvoj gospodar koji te je stvorio i on je zaslužan kao takav da bude obožavan. Da njemu znači robuješ i da njegove naredbe, da se njegovim naredbama odazivaš, da isprovodiš u svom životu. Da upoznaš svog gospodara što ti je naredio, što traži od tebe, sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan od tvojih, postupaka. I zato vas poznaja, kada uđe u tvoje srce Habibi, obavezujete da budeš iskren, jer i ti neće biti primjen i prihvaćen kod Allaha subhanahu wa ta'ala koji nije iskreno. Ovo što traži od tebe da ga obožavaš, traži da ga obožavaš. Znači kao muhlis, onaj koji je iskren u svim svojim dijelima, da nema primjesa širka, da se odreće svih vrsta širka, svih znači lažnih idola, svih lažnih božanstva, svega onoga što iziskuje i traži pažno kao što to traži Allah subhanahu wa ta'ala. Ni u čemu. Ni da pružiš nekom ljubav, onu istu vrstu ljubavi kako pružaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nekom budeš pokoran, kao što on traži subhanahu wa ta'ala da bude pokoran sa njemu, to ni u slučaju ne smiješ dozvoliti. Da se osloniš na nekoga, kao što se oslanjaš na Allaha subhanahu wa ta'ala, ne smiješ to dozvoliti. To su sve stvari koje narušavaju, znači, ovu tvoju iskrenost u obožavanju gospodara svjetova. Tvoju predanost. Jer Allah što kaže, eslim, budi predan u potpunosti. Traži od Ibrahima, ali a to traži od nas. Znači potpuna predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, izvršavanje njegovi naredbi i svega onoga što traži, što on traži subhanahu wa ta'ala od nas. I on kao takav, koji je gospodar svega toga, bit će vam jasno zašto kaže u kuranskom ajetu Halillahi alhamdu rabbil samavati wa rabbil ardi wa rabbil Njemu kao takvom, Allahu subhanu wa ta'ala, pripada apsolutna, potpuna zahvala i pohvala, koji je gospodar nebesa, gospodar zemlje i gospodar svih svjetova. Pogledajte kako kaže. Farilla ilhamdu rabbi samavati wa rabbil ardi wa I njemu Allahu gospodaru pripada potpuna zahvala koji je gospodar i nebesa i zemlje i svih svjetova da se može neko drugi obožavati, da se može nekome činiti, znači i baditi ili znači pokoravati kao što se pokorava gospodaru, stvoritelju i nebesa, stvoritelju zemlje i svih svjetova, pa kaže velehul kibrija u fis azizul hakim. A njemu pripada apsolutno potpuna, znači potpuni ponos i potpuna dika njemu kao takvom gospodaru svjetova koji je el azizul hakim koji je silni i koji je znači u isto vrijeme apsolutno mudri u svojim postupcima i svojim odredbama. <clears throat> Zato kao takav zaslužuje i s druge strane možemo tek tada da shvatimo veliku zabu svakog onog oholnika, silnika koji pokušava da se okiti ovim svojstvima, ovim osobinama na koji se ističe, koji želi znači da uzme ove osobine koje pripadaju gospodaru svjetova. I zato možemo da vidimo primjer faraona koji je kazao u svom vremenu faqala ene rabbukumul kada je kazao ja sam vaš najveličanstveniji, najveći, najveći Bog. <clears throat> ja sam vaš najveći Bog, vi drugog većeg Boga od mene nemate, to je on kazao svojim riječima. Vidimo koliki je bio silnik, koliki je bio oholnik kada je to kazao. Međutim, kakav je njegov ishod bio, kako je završio, Allah te bareke ve to opisuje, mi ćemo ukratko kazati, pa ahazahu Allahu al-akhirati ula. I Allah ga je kazao za te riječi koje tada je izgovorio, za sve one riječi koje je prije toga govorio, kakvom kaznom svima, vam je poznata. Samo zbog tih riječi, zbog toga što je izgovorio tako velike grupe riječi i svi njegovi postupaka, oholnički, silnički, koje je znači činio naspram drugih ljudi. Zato ova osobina oholosti i osobina, osobina znači da si silni naspram drugi, ni u kom slučaju nije pohvalna, niti poženja da se nađe kod vjernika. Vjernik treba da ostane ovakve pogane osobine od sebe i da se okriti onim plemenitim osobinama koje ćemo mi, ako boda iz svakog Allahovog te barek dala imena, onaj kazivati, pokušavati da isprovedemo u našem životu. <clears throat> Od plodova spoznaje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetara imena, da je on gospodar koji je zaslužan da se obožava, da se njemu robuje, koji je stvorio sve ovo, dragi brate, jeste i to, znači da si svjestan činjenice da si ti samo jedno od Allahovi Tebare Kvetara stvorenja. Kada pogledaš kolika su nebesa i kolika je zemlja i ono što je na njima i u njima, vidjet ćeš koliko si ti i kao takav opet se obdare na svim tim drugim stvorenjima. Sa razumom. Allah ti je dao pamet da možeš, znači moć govora, da možeš razgovor dobro zla i isti si taj koji koje Mala Đelešanu spušta ovaj šarijat. Šalje poslanike kao milost, knjige kao milost, da bi slijedio, da bi bio pokoran, da bi se pridržavao i na kraju ti je stvorio i džennet koji je kao vječna kuća uživanja. A na Dunjalku se počinio. On subhanahu wa ta'ala. I zato treba obratiti pažnju <clears throat> na tu činjenicu. Zatim kada ta spoznaja uđe u tvoje srce, da je on subhanahu wa ta'ala tako znači uzvišen, tako velik gospodar i stvoritelj svega toga, tek u tim trenucima Habibi, kada budeš toliko ponizan, naspram njegovih propisa, njemu pokoran, osjetit ćeš onu slast imana koju poslanik sallahu alihi veseleme nagovještava u hadisu, gdje kaže, la i imanima radije billahi rabba. Osjetit će slast imana. Ko? Onaj koji bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarem. I ovdje rab se spominje, znači ovaj rab kojeg vi sada, o kojem vi sada slušate, ko je on, šta traži od nas, šta je učinio, šta je stvorio. Kada bude zadovoljan sa takvim gospodarom, znači ti bude tvoj Allah, onaj kojeg obožavaš, kojem robuješ, kojem i niš, možeš osjetiti slast imana. Tek tada možeš da shvatiš ovaj hadis poslanika, poslanika sallallahu alihi Zatim imamo primjer govora Ibn Kajima Rahimahullah kada je pokušao Allahovo znači, određenje, odredbu povezati sa tri velika Allahova Tebare Kevetala imena. Sa imenom Allah, Rab i Rahman kako jedno znači je povezano sa drugom i kako jedno drugog neodvojivo. Zato poslušajte znači, i obrate pažnju na njegove riječi. Pa kaže, obrati pažnju na vezu između stvaranja i odredbe i tri Allahova te bareke imena, Allah Rab i znači Rahman. Kako je iz njih nastalo stvaranje, odredba, nagrada i kazna. Znači, od Rab, Allah i Rahman imamo i stvaranje, i odredbu, i nagradu, i kaznu na kraju kako su se stvaranje i skupina tih imena spojili, jer postoje znači, i veza i razlika između njih. Iz ovog njegovog govora vidimo znači koliko su zalutali oni koji kažu da su Allaho te Vetala imena jedno, bez značenja. Znači samo imena bez značenja razlika između njih samo u harfovima. Nego između svakog imena ima velika razlika, ima veliko značenje kojim se Allah te Vetala opisao. Pa kaže imenu gospoda Rab pripada nešto što spaja sva stvorenja, jer je on gospodar i stvoritelj svega, svemoći nad njima i ništa ne izlazi iz okvira njegovog znači, gospodarstva. I ovo je zajedničko svih robova. Da je on subhanahu wa ta'ala gospodar svih nas, stvorite svih nas. Pa nastavlja, sve što je na nebesima i na zemlji robuje njemu, njegovo je vlasti i njemu je počinjeno. Spojili se po svojstvo njegove moći, ali su se podijeli u priznavanju njegove osobine božanstva obožavanja. Tek ovdje znači dolazi razlika između ljudi kod stvorenja. Svi su ga priznali kao onoga koji je stvoritelj, koji spušta kišu, u usmrči, oživlje, ali su se različili onoga trenutka kada dolazi do potrebe da se on isti taj obožava i njemu i badeti čini. Kaže, samo njega Bogom smatraju sretni. Znači istinskim Bogom kojem pripada apsolutni, znači i badet, da se njemu onaj, robuje i od njega traži i na njega oslanja, to su sretni koji to osjete. Sretni znači su oni koji ga spoznaju na takav, na takav način. Zatim kaže, Pokorni su jer on Allah osim njega, znači drugog istinskog Boga, nema. Obožavanje i pouzdanje i nada i strah, ljubav, pomoć, tajno i javno, znači strahovanje i poniznost i pokornost sve pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači pravi razliku između gospodara i Allaha Znači između toga, a povezano svih robova, svih stvorenja jeste sa rabom kao gospodarom, ali su se po pitanju njegovog uruhijeta razišli, odnosno, odnosno po pitanju njegovog obožavanja. Pa kaže, ljudi se ovdje podijelili po pitanju uruhijeta i nastale su dvije skupine. Skupine mnogobožaca i skupine, kaže, oni koji su zadovoljni sa njim kao Bogom koji ga obožavaju i koji mu robuju. Skupina mnogobožaca koja će u vatru i ova druga skupina sretniji koja će, koja će u Zatim kaže, objavljivanje i uspostava vjere i zakona, narede i zabrane proizilaze iz svojstva božanstvenosti ilahije, a stvaranje i činjenje njegovog uređenja i djelo i svojstvu njegovog rububijeta, gospodarstva nagrada i kazna, dženet i džehennem odlikuju svojstvo vladara. Znači, ko je taj koji je gospodar, stvoritelj svega toga, koji je obavezan da se obožava, je isti onaj koji je gospodar, koji upravlja svim tim, koji je vladar svega toga i koji može i koji je u moći da sutra kazni onoga koji mu je pokoran, odnosno nepokoran i onog da nagradi koji mu je pokoran u znači, činjenju ibadeta. Zatim kaže, on je vladar sudnjeg dana. Naredio im je da njega za Boga uzimaju. Pomogao im je i dao im je uspjeh. Spominje sve vjernike. Dao im je uspjeh, uputio je neke, a neke u zabludu odveo svojom moći. Pa kaže, nagradio je i gazio svojom vlašću i pravodnošću, svaka od navedenih stvari i neraskidiva je od drugih. Znači one su povezane i sve se vraćaju Allahu te barek da je on kadir, koji je odredio, znači kada sve ono što će biti, kako će, kako će biti. I mi smo samo znači rezultat toga što se znači dešava. Što se tiče kaj njegovog imena Rahman, odnosno njegove milosti, ona je vezivanje uzrok koji stoji između Allaha i njegovih robova. I ovo je jako bitno. Pa kaže oni sa svoje strane, njega priznaju kao istinskog Boga koji se obožava, njemu robuju, od njega pomoć traže i on je, a on se, kaže, njima javlja kao gospodar, rab. Znači, koji je zaslužan da mu se i bada čini. Zatim kaj milost je uzrok koja spaja njega i robove, zbog nje im je slao poslanike ispuštao knjige. Znači, iz te svoje milosti, što je Rahman, to čini prema svojim stvorenjima. Zatim je zbog njih je uputio i svoje milosti nas je uputio na stanje u kući koja će kao nagrada biti za njih, obskrbio, oprostio im, blagodati im svoje podario. Sve i svoje apsolutne, potpune milost prema svojim robovima. Između njih i njega postoji uzrok. Znači nije to tek tako. Uzrok postoji koji je između njih i njega zbog kojega obožavaju. A zatim između njega i njih je uzrok zbog kojeg im ukazuje milost. Onaj koji uđe u dženet uči za Allahove milosti, nije će drugačije ući, osim sa Allahom milošću. Ali da bi Allah ukazao svoju milost prema svojim određenim robovima, mora biti uzrok. No im to tvrdi i svi mi smo svjesni toga, a uzrok su dobra djela. Iman, znači Allah te bareke koji nije uprljan sa širkom i nevjerstvom, nego čist i koji je isto tako, znači, usta iman potpuno dobro djelo sa kojim je Allah subhanahu Zatim kaže, to što se na istom mjestu spominje da je on gospodar svega toga i da je on znači milostiv, može se dovesti u vezu sa činjenicom da se uz njegovo uzdizanje nad Aršom spominje znači isto tako njegova milost. Ar-Rahmanu al aršisteva Milostivi se je uzdigao iznad Arša. A zatim kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Hvala gospodaru, Allahu te bareke gospodaru svjetova koji je milostiv i samilostan. Povezuje znači milost, da je milostiv se iznad Arša uzdigao. A zatim da je on rab koji gospodar svega onoga što je stvorio, pogledajte, opisao se kao milostivi koji se uzdigao iznad Arša. U isto vrijeme on gospodar svih svjetova što ukazuje njegovu moć, veličinu, ali isto tako kolika je njegova moć u njegovom stvaranju, njegovoj odredbi, znači njegove upravi, tolika je njegova milost, jer je on takav kao milostivi se uzdigao, znači iznad, iznad arša. On kad svojom milošću i moći obuhvata sve u njegovom bivanju gospodarem svjetova postoji nešto što ukazuje njegovu uzvišenost na stvorenjima i to je, kaže, da je on iznad, iznad svega. Što možemo zaključiti? Da ipak postoji velika i ogromna razlika između imena Rab i imena Allah i Allahovog imena Rahman ali isto tako su velike veze povezanost između tih imena. Onaj koji je stvoritelj svega je Allah koji je znači isto tako zaslužan da se obožava, ali je taj isti naš gospodar, Allah je Rab Rahman, znači milosti koji se kao takav veliki gospodar, znači uzdigao iznad Arša, posjeduje tu veliku milost radi znači koji spušta na sva stvorenja i svoje milosti i slovo poslanike, ispuštao knjige i svoje milosti uvodi u džennet i svoje milosti nas znači, čini da smo živi kako bi nam pružio svakodnevno novu šansu hoćemo se pokajati, da li ćemo se popraviti i njemu subhanahu wa vratiti. Zatim od plodova njegove velike milosti ispoznanje ovog velikog imena Rab jeste da njegova briga, kako smo naveli na početku, da ima značenja e, voditi brigu o nečemu, a Allah te bareke vodi brigu o svim stvorenjima. O svim stvarima se Allah te bareke brine, svima daje rizik, a njegova posebna briga i posebna pažnja jeste prema evolijama, oni koji su se odazvali njegovom plementom pozivu, da postanu vjernici, da se njemu subhanahu wa ta'ala vrate i da slijede poslanika sallahu alihi wasallam, naći pojašnjava kroz to da je te iste ljude uputio, izveo iz zabude, iz tmina na svjetlo, iz nevjerstva, znači u čistu plementu vjeru Islam. Učinio ih da priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara. Zatim im je podario da ga upoznaju, da ga spoznaju, da njemu robuju, olakšao im je da čine i badete. To je sve iz njegove potpune brige koju želi tebi kao hajr, vjerniku, što nije slučaj sa drugima. Jer Allah voli koga mutaqin, voli mu'minin, voli vjernike, voli bogobojazne, sabirin, oni koji su strpljivi, voli sve osobine onoga koji je vjernik. A suprotno tome, znači mrzi, prezire i ne voli sve one koji su na suprotnoj strani vjernika. Allah takve ne voli i to je znači tačka na to. Dok Allah voli vjernike i o njima znači da poseban način brine, a najveći, znači, najbolji način iskaziva njegove brige prema takvoj vrsti stvorenja jeste što ih uputio na pravi put. Podario im uputu, počastio ih uputom, zatim podario imanu usadio njihova srca koji će biti sebe da uđeš u dženetah. To je najveća blagodat, znači najveći vid brige Allaha te barek ta prema svojim stvorenjima, da te tim stvarima počasti, izvede iz tih tmina na svjetlo i na kraju da uživaš u vječnoj kući. Dok onaj koliko god mu se činio dunjaluk, znači prostran, Žici na dunjalku veliki, on Habibi će biti na dunjalku kratko, a zatim u vječnoj kući vječno, gdje će znači odgovarati za svoje prijestupe i za odbijanje istine, i nesljeđenje istine. Tako da vidimo s te strane da Allah subhanahu wa kao rab, koji je naš gospodar, koji se brine o svojim stvorenjima, se posebno i na poseban način znači, brine o oni koji su najodabrani, a to su njegove iskrene evlije, tako što je učinio pravim vjernicima, jer Allah Đelešanu, kako kaže poslanik Alesavatu kome Allah Đelešanu želi dobro podući ga propisima vjere. A onaj koji poduči propise vjere, koji nauči propise vjere, takav Allah te barek obožava sa basirom, s jasnim dokazom i njemu je istina jasna, zabuda, zabuda jasna. Što znači, suprotno tome, kome ne želi dobro, ostavi ga gdje? U tminama zabude džehla, džehla od koje nema nikakve koristi osim kazne, osim na ahiretu. Zatim sljedeća velika blagodat ili veliki plus poznaje Allahovog te barek imena Rab jeste Habibi da postaješ Rabbani, onaj koji je Allah te barek tala upoznao tim, njegovim velikim plemenitim imenom, da si postao učen po pitanju tog njegovog imena, a zatim kad si postao takav i kad si spoznao to, onda uzmaš onaj drugi plod spoznaje, a to je da si rabani u prenošenju na druge. Da znaš kako ćeš prenijeti, da ti nije više samo tvoja situacija takva da sjediš sam za sebe, dumaš kako sebe spasiti nego trebaš bebi tada da postaneš onaj koji će da prenosi to na druge, da drugima pojašnja. To je plod rabba. Da si rabani po pitanju da si spoznao gospodara svjetova, učiš njegovu knjigu, ali u kuranskom majetka i oni koji druge podučavaju tome. Što znači da si kao takav obavezan da prenosiš, da prenosiš na onakav način na koji je znači poslanik alaih sallatu ukazao metode koje on sallallahu alihi wasallam koristio koje su znači fine, lijepi metodi koji su znači takvi privlačeni, a ne koji su odbojni i odbijaju mase ljudi, mase ljudi od tebe. Iako se desi da te ljudi odbijaju, jer je to put poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svi oni koji su bili prije njega da oni sa čim su došli da su bili takvi koji ljudi nisu dočekali sa ružama i cvijećem, nego sa kamenicama, znači kamenjem, sa psovkanim vrijeđanjem, ali ti moraš biti ustrajan u tome, znači ustrajan u tome imaš primjer poslanika sallallahu od wasallam, primjer njegovog gamiđe, ustrajnost u Meki 13 godina, zatim znači u Medini, do znači zadnjeg izdisaja, njegovom tijelu poslanik sam je pozivao i pojašnjavao propise, propise drugima. Tako da ako si od rabanija, znači ni rabani pravi, istinski, pobožni i učeni, onda ti je obaveza Habibi da prenosiš na druge i druge podučavaš tome. Jer poslanici svi su govorili svojim, znači svom narodu kojem su dolazili, kako kaže Allah te bareke ve taala, qala ya qaumi laysa bi dalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Kad su dolazili svojim narodima, govorili su narode moj, ja nisam u zabludi. Ja nisam u zabludi, ali sam ja iskreni, istinski zaslanik kod gospodara, koga? Rab, Rabbul Alemin, gospodara svjetova. To je tvoj ponos, Habibi. To je tvoja dika na dunjavu. Da si ti odabran, Allahov iskreni rob, koji nosiš istinu i s ponosom, znači, tvrdiš da nisu u zabludi, da nisu na stramputici, ali da se od onih koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer put vjerovjesnika je put svi onih koji slijede u tome. Svi oni koji su prije nas bili od poslanika i Muhammeda a.s. svi su oni pozivali ka Allahu i to je put svakog vjernika. Zatim kaže Allah te bareke pojašnjavajući šta je njegov smisao, šta je njegova svrha na dunjalku, أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون Moja je obaveza samo da vam dostavim. Da vam dostavim Allahove poslanice, znači Allahov govor u kojem je svaki hajr vama, kaže svima, i ja znam od Allaha ono što vi ne znate. Kad si učen Habibi, kad si Rabbani, kad si spoznao Allahovu vjeru, kad si spoznao njegove propise, ti znaš ono što drugi ne znaju. Znaš šta je istina, znaš šta je zabuda, znaš šta je kazna, znaš šta je nagrada, znaš šta očekuje svakog onoga koji krene ovim stopama, a znaš šta očekuje svakog onoga koji odbije ovaj put iz velike ljubavi i sažaljenja prema njima, kao što je poslanik sallallahu alihi vseleme bio, znači erhamu nas, prema svim ljudima, najmilostivi, iz te velike želje ti žudiš da preneseš, ne samo što ti je obaveza da prenosiš, nego i želje, znači da sačuvaš i da druge izvedeš na pravi put, jer u put jednog, da uđe tvojim sebebom na pravi put, kaže poslanik sa svem redijeti nego dunjalku i ono, i ono što, je, što je na njemu. Zatim, ospoznaje <clears throat> i blagodat tog velikog imena, odnosno traga imena, u ovog velikog imena jeste da su svi vjerovjesnici Allaha te barek dozivali i prizivali ovim velikim imenom. Kako Imam Kurtobi kaže, itifak, znači, svi su složni da je Allahu te i ime. Nema znači ni jednog alima koji je pokušao dokušiti i svrstati što, koja su Allaha te i imena, koja nisu, da, znači, odudara od toga. Svi oni tvrde da je rab Allaha te ime. Imamo primjer, znači, u Ademu, ali salatu wasalam, kada se ogriješio, i on njegova žena, kada su kazali, Kala rabbena zalemna anfusana wa ilem tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Kad su njih dvoje, znači, učinili ono što su učinili, šta su kazali poslije toga? Gospodaru naš, prvo su kazali, kala rabbena, Allaha Đelešanu su prizvali ovim velikim veličanstvenim imenom, gospodaru naš, zaista su mi nepravdu prema nama samima učinili. Ako nam se ti ne smiješ, ako nam se ti gospodaru naš, ako nam ti ne oprostiš, mi ćemo biti od izgubljeni. I svaki od nas, Bibi, ako nam se ne smiluje, je hasir. Propoj i na dunjalu i na ahiretu. A mi molimo Allah te ta da oprosti nama, i svim vjernicima. Nuh alaih salatu selam isto tako je dovio Allahu te barek im velikim imenom. Kaže Rabbi gfirli vali je vali ma dahala bejtije mu'mina vali mu'minina vali mu'minati vala tazidi zalimina illa bara. Gospodaru, govori prvo Rabbi gfirli, oprosti meni, znači oprosti meni mojim roditeljima i svim onim koji uđu u moju kuću kao vjernici svim vjernicima, svim vjernicama, oprosti svima njima, a povećaj, znači, onim zalima, zulumčarima, znači, samo propast. Dovio je za vjernike, dovio je za sebe ovim velikim Allahovim tebareke wa ta'ala imenom. Ibrahim i Ismail isto tako su doveli Allahu te barek wa ta'ala Rabbena waj'alna muslimeini laka wa min ummatan nije dvojica su isto Allah Đelešanu prizivala velikim imenom kada su kazali gospodaru naš učini nas muslimanima. Pogledajte kakve su dove njihove bile, učini nas muslimanima, dva velika, znači Ibrahim i Ismail poslanici. Ibrahim u tom trenutku je znao, znači uči gospodaru naš učini nas, znači pravi muslimanima i od naših potomaka, ummete muslimete lek, čistim, znači pravim, predanim, iskrenim vjernicima, koji će vjerovati u tebe. u arina manasikena wa tub alejna isto tako nam ukaže na te svoje propise, velike znači znakove tub alejna inneke ente tawabur rahim. oprosti nama jer si zaista ti tawab i ovo su znači redeba dove da znaš kada doviš prizivaš Allah kako ćeš na kraju završiti svoju dou. Jer si ti onaj koji tawab mnogo praštaš, voliš da praštaš. Ti si takav i ti si rahim koji si samilostan prema drugima i voli nas da praštaš koji si samilostan. Zatim Musa ali sratu wasalam je govorio kale rabbik fili vali ahi vadhilna fi rahmetik wa ente rahimin. Kada je Musa ali kazao gospodaru moj, govori rabbi, oprosti meni i mome bratu. Znači meni i mome bratu vadhilna fi rahmetik i znači Hilna fi rahmetik i ti nas prekri svojom milošću ili nas znači ubaci u svoje milosti. I završava na kraju u ente arhamu rahimin, a ti si najmilostiviji. Znači, Allah te barek je takav da se od njega traži i uputa i oprost i znači svaki hajr jer je on takav, a mi ćemo ova imena koboda pojasniti. I alaih salatu wasalam, isto tako Allah te barek dovio, znači vidimo znači da su ovo imena oni poslanika koji su najdobraniji. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك الله أكبر وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى سين مريم كازا وغسبو دارو لا on كوريستي اللهم ربنا gospodaru naš, uistinu su ti naš gospodar. Potvrđuje ponovo poslije toga, enzila maida, spusti s nebesa, znači sofru pred nas. Traži, nešto je on htio da bude, znači to ubjeđenje za njega, nego za one koji su bili okolo, okolo njega. Mine se maite puno lena ida, da bude za nas, znači jedan veliki praznik, pa zatim kaže li u va i prve i posljednje va ajete mink. Da bude to veliki znak. A mi znamo što je kazao gospodar posle toga. Ja ću je spustiti. A onaj koji bude povjerovao blagosljenju, koji ne bude njega ću kazniti kaznu kako nisam kaznio nikoga prije, prije toga. To su veliki znakovi da Allah koji su tražili. Ali je Isa znači zatražio. U ante hajru razikin. A ti si onaj koji najljepši obskrbu daješ najljepše, znači nema razlika, ono koji daje obskrbu mimo Allah te barek znači poput njega, on najljepše znači obskrbuje. Vidite kako dovi, šta traži, kako završava na kraju svoju veliku dovu. Zatim naš poslanik alaih sallatu je isto tako dovio Alate te barek vetala ovim velikim imenom i dovi ummet koji su sedbenici znači poslanika alaih sallatu wasalam, Allaha te barek wa ta'ala velikim imenom. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bejna ahadim min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير Kako završavaju? Kažu svi oni gufraneke rabbena ve mesir. Mesir, Svi i poslanik i njegovi sljedbenici koji vjeruju u Allaha te bareke ve njegove knjige, njegove poslanike, sve što je pobrajeno u ajetu završavaju i govore gufranek, tvoj oprost gospodaru tražimo rabbena, ti si naš gospodar, ilejke mesir, svi se mi tebi vraćamo. Habibi, ovim stvarima si potvrdio nešto uzvišno, nešto veliko i nemoj da prekrišiš ono što potvrđuješ svojim jezikom. Nemoj da tvoja djela znači svjedoče suprotno onome što ti svjedočiš ovim velikim ajetima koje iskazuješ i ovim dovama koje upućuješ Allahu te bareke vetala. Zato iz ovih navedenih primjera možemo shvatiti onu grupu učenjaka koji kažu da je najveličanstveniji Allahu te bareke vetala ime Rob. Koliko se samo puta spominje, koliko su znači opisani svi oni koji su prije nas bila su doveli ovim velikim imenom Allaha te bareke vetala zatim Musa to vesselam kad je ošao faraonu znači u onom trenutku dovio je Allahu kojim imenom Rabbi šrahli sadri koristio ovo ime i Allah zaista ga je ojačao učinio je znači sve ono što je tražio samo je samo je dao <clears throat> zato postoje predaje prije svega znači Ebu Derda ibn Abbas prenose da je najveličanstvenije Allahove te barek ime Rab. Znači Rabbi, Rabbi. To su ime koje se spominje u ovom hadisu. Međutim, šeha Albani, rahimahullah, kaže za ovaj hadis da je daif, znači slab. I zato mi ovaj, ovu predaju nismo navodili kad smo spominjali najvelič, koje je to najveličanstvenije Allahove te barek vetara ime, na kraju smo mu obrazložili da imaju mnoštvo drugih predaja. 40 govora Imam Uti je napisao u svojoj knjizi i ovo je jedno od tih govora, ali ga mi nismo spomenuli zbog slabosti, zbog slabosti argumenta, dokaza kojim, kojim dokazuju. Zatim predao Dajše radi anha kada kaže kada kaže čovjek ja rabbi, ja rabbi, Allah Đelešanu u tom trenutku kaže odazivam ti se moj robe, traži, ja ću ti dati. Znači ima Munziri, isto tako kaže za ovu predaju da i daiv džiden, znači jako, jako, znači slaba predaja koja ne može, ne može biti znači nikakav argument. I na kraju ćemo navesti hadis poslanika sallallahu alihi vseleme gdje zabranjuje da rob svog vlasnika nazove da kaže rabbi. Znači poslanik sallallahu alihi vseleme u predaji koji bilježi Buharija, a i muslim, zabranjuje da rob kaže za svog gospodara rabbi, rabbi, nego kaže, neka kaže se jidi ime ulaja. Neka ga tako oslovi. Se jidi ime ulaja. Međutim, se jidi imamo značenje, znači gospodara, mevlaja staratelj. U arapskom su približnog značenja poput rab, poput gospodara. Zašto je poslanik sallahu alijih seleme zabranio znači čovjeku koji je rob u vlasništvu nekoga, da kaže za vlasnika rabbi, nego neka kaže sejidi. Sejidi, znači po pitanju ovog hadisa e, učinjaci imaju četiri govora. Prvi da je zabrana općenita uvijek u svakom trenutku da neko za nekoga kaže gospodaru moj. Rabbi za nekoga ti si moj gospodar. Nema. Drugi govor jeste da onaj je ova zabrana došla iz edeba prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijepo nas prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što to pripada samo gospodaru svjetova. I svi oni kažu da ova riječ ukazuje na zim, na veličanje dotične osobe, a to veličanje pripada samo gospodaru svjetova, jer je on rab. I zato kažu iz edeba, znači da to nije lijep odnos nas prema Allah, da nazivaš nekoga i dozivaš, oslovljaš kao rabbi gospodar, nego kaži se idim. Međutim, postoji problem. Zato što drugi hadis koji bilježi muslim, kada su došla grupa ashaba i rekla poslaniku ti si sejiduna, ti si naš sejid, i nazvali su me to, je rekao ne, ja nisam, ne oslovljavajte me tako, nego je Allah sejid. I ovdje je došao određeni član, zato učinjaci kažu, jer ovo je dokaz iz suneta koje ćemo mi navoditi, da je do i lijepih imena i ime je sejid, jer je potvrđeno u ovom vjerodostojnom hadisu, ali nije, znači potvrđeno u Kur'anu, u Kur'anu nema tog imena. Zato je sad problem kako spojiti Imam Kurtubi, znači pokušava da spoji i kaže, kada bi kazali da Sejid nije od Allahovi lijepi imena jer se ne spominje u Kur'anu, i onda bi kaže e, razlika bila jasna zašto je poslanik zabranio rab, rabi da kaže, kaže se jedi, ali kaže zbog dokaza u sunetu poslanika sallahu alihi wasallam je to da Allahu i tebare kvetala imena, onda kaže, može se kazati ovako, a to je da je rab opće poznato ima Allaha subhanahu wa ta'ala fak znači u čemu su saglasni, svi učenjaci, Sejid, znači nisu svi saglasni, ali se po vjerodostojnosti rivajeta mora potvrditi Allah te barek to ime, kaže manje je poznato od Rab. Sejid je manje poznato znači od Rab, tako da kaže opet postoji, postoji znači onaj kako se zove razlika. I sljedeći govor od učenjaka jeste da je zabrana došla kako ne bi čovjek olahko shvatio i za svaku sitnicu znači rob nazivao svoga, znači vlasnika, rabbi, rabbi, daj mi, dodaj mi, rabbi ovo, rabbi ono, zato što to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i ovdje se, kaže, ukazuje velika briga poslanika sa Allahu alihi Seleme za očuvanjem tevhida, ispravnog poimanja i shvatanja, znači Allahove te i Ta'ala, jednoći njegovog prava, u uluhijetu, urugu rububijetu, njegovim lijepim, lijepim imenima. Tako da su to znači akvali po pitanju ovoga, ovoga hadisa poslanika sallahu alihi veseleme, da je zabranio, da je zabranio znači da se oslovljava vlasnik sa rabbi, nego da kažu sejdi ili mevlaja. Toliko za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama, da ukabuli naš trud, da ovo nađemo na dobrih dijela, da nas učini pravim vjernicima, nas, naše potomke, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Subhanika Allahu hamdika, šadu la ilaha illa anta